حالا یک مسئله هست خیلی مشهور هم هست و حکم چگونی هست خیلی ها شاید تازه شنیدن یا شنیدند و ایراد روی احادیث میگیرن سوره فاتحه در نماز در چند دکت خونده میشه در دور رکعت اول سوره فاتحه با یک سوره اضافه خونده میشه در دور رکعت بعدی از نمازهای چهار رکتی داخلون حکم خونده سوره فاتحه چگونه هست چجوری میخونن چقدر میخونن بنابراین این بعضی از روایت که از مذهب احناف نقل شده سه روایت اومده روایت اول اینه که در دو رکت آخر نماز چهار رکتی خوندن سوره فاتحه سنت هست روایت بعدی این است که خوندن سوره فاتحه در دو رکت آخر واجب هست یک روایتی است که در دو رکت آخر نمازها چهار رکتی به اندازه سوره فاتح سکوت کردن جایز است یه به اندازه سوره فاتح تسبیح گفتن هم درست است این سه روایت از مذهب احناف لغو میشه خوندن سوره فاتح در دو رکت آخر نمازها چهار رکتی یک روایت واجب است از حضرت امام نقل شده بعضی میگن که ابو نگفته نرو میگن که احناف از کجا نماز میخونن لا صلات الا بفاتحه الكتاب در درکه چی نمیخونن نماز نباطل پس روات اول از حضرت امام درکت آخرش سنت خوندن فاتحه یک روات از حضرت امام میاد خوندن سوره فاتحه در درکت آخر واجب یک روایت این است که به اندازه سوره فاتحه سکوت اگر کرد چیزی هم نخون نمازش درست یا تسبیخون وازش درست این هر سه روایت درست و هر سه روایت از احادیث استدلال کردن هم بهتر کدومی که بهتر این است که داخل نماز در دو رکعت اخیر سوره فاتحه رو بخونه سنته گرچه حضرت امام واجب گفته در بعض روایت اما روی کل احادیث جمع میشه سنت این است که باید سوره فاتحه خونده بشه حالا این سه قولی که از حضرت امام نقل شدن تمام دنیا رو بگردی هیچ کس بالاتر نگفته بعضی گفتن واجه بعضی گفت سنه بعضی گفت نخونی پس قول حضرت امام در کل اقوال هست در کل اقوال هست اما اون آیا حالا با کل دلائلش میخونی جایی که میگه بخونی تیب کدوم حدیث میگه جایی میگه نخونی تیب کدوم حدیث گفته نخونی سکوت هم جایز است و جایی که گفته که سنتا تیب کدوم حدیث بوده تا این است تا این است ما برسیم به جایی که كل روایت های حضرت امام از احادیث اندک از خودش مثلا حدیث اول میاد عن ابن ابي قتاده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الاوليين بام الكتاب والسورتين وفي الركعتين الاخرين بام الكتاب رواه الامام بخاري رحمه الله تعالى بيجي النبي كريم صلى الله عليه وسلم در نماز الظهر در دو رکت اول سوره فاتحه با یک سوریر بخون در دو رکت اخیر نواز از دور چهار رکتی بودن فقط سوره فاتحه رو بخون بیشتر نمیخون حدیث اول ما همین سوره فاتحه خوندنش سنت یا یک روایت واجب اول اینه حدیث بعدی هم اومده از خود بخاری ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الاولين من صلاة الظهر وصلاة العصر نبي كين دا دركة أول سورة فاتحة دا دركة أول سورة فاتحة وميخون وظهر وعصر إكارو نبي كريم انجام میداد تو بعض رواد میاد در دو آخر بيش از سوره فاتحه ميخون اون هایی که میگن که احنا فقط روی سوره فات بدون سوره فات اختصار کرده اما حدیث چیکار میکنن نبی که بیشتر میخوند واسه حدیثی که اومده که داخل نبی کریم صلی الله عليه وسلم مسلم آمده کتاب صحیح مسلم کتاب مسند امام احمد ابن حنبل آمده که عن ابی سید خدری رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية نبی کریم در دو نماز ظهر اولش اندازه 30 آیه میخون و فی الاخرین قدر آه، عشر آیه در دو رکعت آخرش نبی کریم صلی الله علیه وسلم اندازه 15 آیه میخوند میگه نبی کریم صلی الله علیه وسلم در دو رکعت اول نماز ظهر 30 آیه میخوند و در دو رکعت آخرش 15 آیه میخوند که سوره فاتحه 7 آیه هست سوره فاتحه 7 آیه هست پس گویا نبی کریم سوره فاتحه بده سوره میخوند در حالی که هیچ کس این چیزو نمیگه هیچ کس نمیگه که در دور رکعت آخر بغیر سوره فاتح سوره بعدین خونده میشه در حال حدیث داخل کتاب مسلم و کتاب اه، امام احمد بن حنبل حدیث اومده روایت متفاوتا از طرف احادیثی وجود دارن اما بعد حدیثی اومده که اه، از مالی مال کان اذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميع من الظهر والعصر في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن تنها نماز بيخون ده هر چهار نماز پر بخون همون چیزی با بگیم سنت و نه با پر خونده میشن می نبی کریم اگر تنها نماز میخون در هر چهار رکعت نماز پر میخون سوره فاتحه با سوره بعدی و کان احیان یقرا بسورتین او ثلاث فی صلات الفریضه فی الرکعت الواحده می گاگه نبی کریم در یک رکعتی یک سوره یک فاتحه با سه سوره میخون با دو سوره میخون نمازهای فرض دوباره حدیث بعدی میاد که ها امام محمد بن السنه امام محمد که شاگرد ما ابو نفی است السنه ان تقرا فی الفریضه فی الركعتين فاتت الكتاب و سوره میگه سنت این است که در چهار رکعتی ها در رکعتای اولش سوره فاتحه با سوره خونده بشه و فی الاخرین به الكتاب در دو رکعت آخرش سوره فاتحه خونده بشه و لم تقرا فیها اجزاءک فإن صبحت فيهما أجزاءك وهو قول أبي حنیفه رحمه الله میگه اگر سوره فاتحه در درک آخر خونده بشي اگر نخوندی باز دروسي درسته اگر تسبیح هم دروسي باز هم درسته حالا این ادعا شد ادعا دلیل میخواد باید ثابت بشه کجا گفته اینو حدیث میاد که ان إبراهيم رحمه الله ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه کان لا یقرأ خلف الامام وكان إبراهيم يأخذ به وكان ابن مسعود إذا كان إماما قرأ في الركعتين الأولين ولا يقرأ في الأخرين إبراهيم النخعي میگه هست عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقت نماز بيخون در دو رکعت اول ميخون دو رکعت آخر چه چیزی نمیخوند جلوتر حديث بعدي را میخونیم تاكي بعد بهش برسیم حدیث بعدی میگه ان مامر ان الزهري ان عبيد الله بن ابي رافع قال كان يعني عليا يقرأ في الأوليين من الظهر والآسر بأم القرآن والسورة ولا يقرأ في الأخرين در دور که اول میخون فاتحه بأيك سوري رو در دور که آخر چیزی رو نميخون حضرت علي رضي الله تعالى چیزی نمیخون و الجوهر القیمیه و سنده صحیح سندم بسیار قوی و الله قانون این است که هرگاه راوی حدیثی را روایت بکند که اون حدیث با عقل قابل درک نباشه به اعتبار اصطلاح علم علوم حدیث این حدیث حکم مرفوع داره یعنی این حدیث نبی کریم ارشاد فرمودند یعنی گویا اینو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمودند که از طرف نبی کریم ثابته حدیث بعدی که شریک ان ابی اسحاق میگه عن علی و عبدالله انهما قال اقرا في و وصبح في الاخرين رواه ابن ابي شيبه بی علی ابن ابی طالب و حضرت عبدالله مسعودی گفتند که در دو رکعت اول بخون در رکعت سوم چهارم یک تسبیح هم گفته کافیه این هم دلیلی که از زمان روایت حضرت امام فرموده حدیث بعدی عن ابي عون قال سمعت جابر بن سمره قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى صلاه میگه جابر میگه که با شنید حضرت عمر ابن خطاب به سعد ابن ابی وقاص گفت که سعد این مردم عراق در هر چیز تو شکایت میکنن حتی در مورد نماز تو ایراد داره اونا میگه نماز درست نمیخونی طولانی میخونی قال اما انا فامد فی الاولیین و احذف فی الاخرین میگه من جود باز میخونم در دو رکعت اول طولانی میخونم در دو رکعت حذف میکنم حذف میکنم چیز نمیخونم حدیث کجا آمده ولا آلو مقتدیت بی من صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه چیزی از نبی کریم من یاد گرفته هیچ چیز رو من جاوجا نمی کنم قال صدقتا حضرت امیر فرمود راست گفتی شما ذالک ظن بک گمان ما همین شما خلاف سنت چیزی رو انجام نمیدهی رواه البخاری اینو من بخاری روایت کرد می دادو دو طولانی میکنن دو آخر رو حذف میکنن الله حذف چی میکنه حدیث چیزی رو تفسیر کرده علما حضرت علامه عینی در شرح صحیح بخاری میگه واستدل بعض اصحابنا لابی حنیفه من قال بقوله من عدم وجوب قرف الاخره این بعض استدلال کرده از اینکه در دور تا آخر ما چیزی نخون اشکالی ندارد اما به هر حال این امی اقوال اومدن از نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ثابت هست احادیث اومدن صحابه کرام حضرت علی بن ابی طالب حضرت عبدالمسوح است عایشه رضی الله تعالی عنها اینها میگن که اگر در دور که چیز خود نمازش درسته اما قول چی بود خوندن سنته و یه قلمی اگر کسی نخود مکروه کرده کار درستی رو انجام نداده اما این از ایراد گرفتن که اینها از کجا درست کردن از خودشون بیرو کردن این ایراد برمیگرده به صد اول اسلام به صحابه کرام به علی ابن ابی طالب به ذات نبی کریم به عایشه صدیقه عبدالله مسعود از اونا در اعتراض میکنیم این حضرت امام سه قول داشت واجب سنت جایز وقتی این سه قول داره سوره فاتحه خوندی میشه سنتی خونده میشه واجب گفت اگر نخوندیم جایزه ولی داری ما رو کل احادیث بر میکنی اون حدیث هم گرفتی اون هم گرفتی اون هم گرفتی اگر کسی خودش بیا بیشتر از این بنای مذهب تمام بکنه اون خلاف کرده نه که مذهب مذهب چیزی رو گفته بنابه استدلال از لابل احادیث چیز رو گفته از خود چیزی رو ایجاد نکرده احادیث بعض هم هستند و من دیگه مختصر کرده زیرا که وقت رد شده دوباره حدیث میاد که ان علی و ابن مسعود قال اقرا فی الاولین و صبح فی الاخرین و هو ان عایشه رضی الله تعالی عنها میگه حدیث هم از عایشه نقل شده در طور که اول بخون دوره که آخر رو اگر چیزی هم نخونی فقط تسبیح هم گفتی اشکالی نداره به حال اما ما قضاوت جوری است قضاوت این است که در دو رکت آخر تا از همه اختلافات بیرون بیاییم خوندن نیست فاتحه چون که قولی از خود حضرت امام بود واجبه خونده میشه و اگر کسی نخون از کراهیت خالی نیست امامی خودش سوسته میکنه ما کار مکروهی کرده از کراهیت خالی نیست کار مکروهی مرتکب شده اما نمازش درسته شرطی اینه باید در صبر کنه بیسته وقتی استاده نمی خود بخونه دیگه چرا استاده به هر حال این هم مذهب آهنا با این دلایلش